บุ๊กทูแปดเดลาปันเวลาวักตุขอโทษครับอร์มิซี กี่โมงแล้วครับจัม berapa s e k ั r a ขอบคุณมากครับ Terima kasih banyak มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Jam satu มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Jam dua มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Jam tiga มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา jam empat มันเป็นเวลาห้านาฬิกา jam lima มันเป็นเวลาหกนาฬิกา jam enam มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา jam tujuh มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา jam delapan มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา jam sembilan มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา jam sepuluh มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา jam sebelas มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา jam 12หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที satu menit terdiri dari 60 detik หนึ่งชั่วโมง มีหกสิบนาที satu jam terdiri dari enam puluh menit หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง satu hari terdiri dari dua puluh empat jam